nelongai amicai messagioi. Vi vecigias matene, cae subite ecmemoras malnovan amicon ciu nun tempe logias malproxime, cae al ciu vi de longa tempo ne alparolas. Au collegon ciun vi ne contactas iam de quelcae tagoi. Ciu vi devus sendi al li simpatian messagion per la telefono, ciu eventuale voce al voci lin parole, ciu sendi al li cioccoladan bricon cune cun erta scriba saluto, kiel tiu homo acceptos vian contacton, ciu gi effective placios al li? Fresha esploro en Usona Universitato montris ec ne longa messaggio demandanta pri la farto de alia homo, eble nur por saluto, cae por diri che vi pensas pri li sci, certe estos tre bonvena cae contentiga. Lautiu esploro, ni emas subtaxi la valoron de tiai agoi. Al homoi placias che amico volas ricevi informoin pri ili cae paroli al ili. La esploristoi facte cun metis dec tri experimentoin, ciui inclusivis prescal ses mil homoin. Por taxi, gis ciu puncto amicoi chatas che oni sergiu ilin, cae ciui contacto manieroi estas plei efficai tiu cele de homoi quiui mem faris la contactoin, oni petis che ili opiniu per poentoi gis quiu grado ili supposas che la messaggio estos apresata. De la homoi quiui ricevis la messaggioin, oni petis che ili esprimu per poentoi sian gradon de contentigio. En ciui experimentoi la poentoi de la messaggio sendintoi estis multe pli mal altai ul tiiui de la messaggio ricevintoi. Telefonai al voquei, cae messaggioi ne attenditai, fare de homoi chiui de certa tempo ne faris contacton estis aparte efficai. Simple contactoi estis exemple, ne longai telefon al vocoi, scribai ne longai messagioi, ret postai scribai messagioi, au donazzetto, cuceto au biscvitoi. Oni ne inclusivis en la esploroina la contactoin farataen per soziai retoi, sed supposeble ili estas same contentigai. Oni concludis che ai facilei ne longai contactoi certe bon faras alla concernei homoi. Alia studajo publicigita en American Journal of Geriatric Psychiatry confirmis la bonan efficon de momento momentoi de interconnecto. Inter maliuna homoi tiai positivae sociai interagoi clare ligigias al sento de viv contento. Multe homoi facte timas contacti sien conatoin, se ne estas speciala practica cialo por tio. Ili subtaxas la valoron de la amo flanque de aliei homoi. Faculoi tamen sugestas che ne devas treni nin por tio, char constanta nutrado de amicae interrelatoi estas grava elemento por persona sano, simile al mangio cae trinco. Cae se ni usas la internazian lingvon, tiam niai connectoi multobligias mirinde.